Fost l-aktar affarijiet partikolari illi indubjament insibu fuq il-Wikipedia Hemm dawk l-artikli dwar il-bliet u rħula Maltin. Dan huwa suġġett ikolli ngħid ġifti tal-qalbi għal-fatt li ħafna snin ilu meta kont tifel żgħir niftakar il-ktieb ta' Alfi Gullajmir propju b'dan l-istess isem, bliet u rħula Maltin. Is-suġġett jaffaxinani b'tali mod illi kmini f'din is-sensiela għażilt illi interra f'din l-odissea li fiha nimirħu fl-enċiklopedija b'mod kultant xi ftit serendipitus, imma drabi oħra e, b'mod li forsi huwa xi ftit aktar loġiku għalli ngħidu hekk. U konna morna il-gżira. Is-subborg ta', ta slima li huwa il-gżira jew nkella Illum il-belt li hija wkoll il-gżira. Meta ħrisna lejn l-artiklu dwar il-gżira, konti kummentajt dwar il-fatt e, illi dan l-artiklu mhuwiex ibbażat biżejjed fuq referenzi illi wieħed jistenna eh, dwar dak illi hemm miktub dwar eh, dan il-post eh, il-lokalità tal-gżira, imma jidher illi ħafna minnu huwa ibbażat fuq dak illi jafu n-nies b'mod ġenerali. Dan mhuwiex il-mod kif taħdem il-Wikipedia. U wis anqas huwa naturalment kif taħdem il-Wikipedia li hija l-Wikipedia bil-Malti. U allura hawnhekk eh, ikun tajjeb allura illi jinterqu lejn mm, belt jew raħal ieħor f'Malta eh, biex natu ħarsa lejn kif hija rappreżentata din il-lokalità eh, differenti. U anka biex norbot xi ftit mal-mistiedna li ltqajna magħha Eh, aktar kmini fejn edin niprezentaw din l-istess eh, zjara issa illi tisma inti eh, f'dan il-moment, għazilt il nħarsu lejn il-lokalità ta' Birkirkara. Ikolli nistqar li ma' Birkirkara għandi rabta familjali, għal-fatt li E, il-familja tan-naħa ta' missieri huma minn Birkirkara. Ġifieri aħna sant minn Birkirkara. Fil-fatt, in-nannu tiegħi li għalih jina msemmi Antonio Sant, e, magħruf bħala Tony jew Ninu, e, iwa mitfun propju fil-kannierja tal-parroċċa ta' Santalina. U dana miet fl-1967, ġifiri miet eh, ferm aktar minn 50 sen ilu fil-fat eh, jiena malħaqtux anqas ħaj. U għalek jiena imsemmi għalih. Ma dak mandu jaqsam xej ma dan l-artiklu enċiklopediku, naturalment. Dan huwa eh, biex jiena ngħid illi sew minnaħa mhux biss ta' sant, minnaħa ta' missieri, imma anke wkoll minnaħa ta' missieri eh, ta' mamo, eh, aħna minn Birkirkara. B'daqshekk però eh, il-konnessjoni ma' Birkirkara intemmet fi snin 20, il-konnessjoni diretta ma' Birkirkara għalkemm kif qed ngħid in-nannu tiegħi huwa mitfun propju fil-parroċċa ta' Santalina f'Birkirkara. Imma nifqu hemm dwar dan għax anka tajjeb illi naddu għal l-artiklu veru propju dwar Birkirkara fil-Wikipedia. Jekk wieħed jibda eh, mill-Wikipedia popolari bl-Ingliż, naraw illi l-artiklu huwa wieħed ferm itwal minn dak tal-gżira li konna ħarisna lejh qabel. U jidher allura illi dan l-artiklu mhux biss huwa eh, eh, eżistenti bl-Ingliż, imma wkoll ħaġa tal-iskantament b'madwar 60 lingwa oħra. U naturalment, eh, ma' dawn il-lingwi hemm ukoll il-Malti. L-artiklu bil-Malti dwar Birkirkara eh, jidher li huwa eh, mhux ħażin eh, meta tqis li fil-Wikipedia bil-Malti li insibuha bħala il-Wikipedija kif inħobb infakkar dejjem, hemm anqas minn 4000 artiklu. U allura jekk inħarsu aktar mill-viċin lejn l-artiklu dwar eh, il-lokalità ta' Birkirkara, insibu per eżempju li fil-paragrafu introduttorju hemm miktub propju hekk. Birkirkara hija belt fiċ-ċentru ta' Malta. Hija l-aktar belt popolata fuq il-gżira bl-24,356 abitant fl-2020. U hawnhekk hawn referenza illi toħodna eh, biex naraw anka l-istatistika eh, propju tal-gvern illi ħarġet fil-gazzetta tal-gvern ta' settembru tal-2019, ġifiri għal-kem forsi min jista' jikkontesta dan u jgħid jinnaf per esempio għal-ormi huwa ikbar għal xi raġuni jew oħra, eh, din hija l-istatistika li hija kwotata hawnhekk minn eh, l-2019 allura l-2020 fejn qegħdin aħna llum. Il-belt tikkonsisti f'ħames parroċċi awtonomi. Sant'Alina, San Ġużeb Ħaddim, il-Madonna tal-Karmnu, Santa Marija u San Ġorġ Preka li huwa fis-Swatar. Il-motto tal-belt huwa Inħok Sinjo vinces li hija espressjoni bil-Latin li tfisser b'dan is-siljal int terbaħ. Din hija għal viżjoni ta' salib li kellu l-Imperatur Konstantinu bin Santalina li waslet għal konverżjoni tiegħu għal fidi nisranija u l-arma għandha salib aħmar sempliċi b'kuruna fuqha. U allura hawnhekk naraw anka ir-rabta li hemm storika eh, ma' tradizzjoni eh, eh, nisranija f'dan l-aspett. L-artiklu fih diversi taqsimiet, fil-fatt fih 13 il-taqsima b'kollox apparti din l-introduzzjoni, Jiena l-lum minix sa naqralkom dan l-artiklu kollu, ma sa ngħidilkom biss illi l-ħdax il taqsima ewlenija, apparti ż-żewġ taqsimiet li hemm bir-referenzi u l-ħoloq esterni li issa drajnihom sew, hemm eh, taqsima dwar l-etimoloġija, Umbat oħra li tkompli dwar il-ġeografija, il-klima, l-istorja, kif wieħed jistenna eh, dwar kwalunkwe lokalità mhux biss f'Malta imma anke madwar id-dinja. Partikolarment dwar Birkirkara ma jistax jonqos li jiddominaw il-knejjes. U hawnhekk għandna anka żewġ eh, sotto taqsimiet għal knisja ta' Santalina u l-knisja l-qadima. Imbagħad is-sitt taqsima hija dwar l-arkitettura u l-postijiet importanti e b'sotto taqsima riservata preċiżament għal monumenti. Is-seba' taqsima hija dwar il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara u imbagħad ngħaddu biex naqraw anka dwar eh, xi ħaġa li għandha x'taqsam maż-żoni eh, f'Birkirkara. L-aħħar tliet taqsimiet huma tliet taqsimiet forsi xi ftit aktar ħfief fis-suġġett tagħhom. Għal-fatt li d-disa taqsima hija dwar l-isport, l-10 taqsima hija dwar nies imwilda fil-lokalità partikolari li qed nħarsu li hawnhekk illi hija Birkirkara u il-11 taqsima hija dwar il-ġemellaġġ li hemm bejn Birkirkara u tliet eh, bliet tista' tgħid insomma għalkemm wieħed minnhom huwa xi ftit eh, iżgħar minn belt illi insibu fl-Italja. U dawn huma eh, Grossetto, Sorrento u Longobardi. Interessanti illi kieku kellna anka nkomplu nimirħu anka aktar fit-tul illum fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna Nitkellmu anka dwar dawk li huma imwielda fil-lokalità u hemm żewġ personalitajiet prominenti eh, mill-lokal illi tnejn kienu Prim Ministri ta' Malta. Hawnhekk naturalment qed nirreferu għal Edi Fenek Adami u għal Fred Sant. Barra dan, naturalment, eh, titħol ukoll il-rabta l-oħra anka mal-presidenza. U allura Birkirkara huwa wkoll il-post fejn twilet l-ewwel President ta' Malta Illi huwa Anthony Mamo. Waħjar niqafaw, nax inkella spiċċa minn flok noqgħod nitkellem dwar eh, l-artiklu eċiklopediku, spiċċa nitkellem dwar eh, Anthony Mamo u kif dan kien eh, kuġin tan nanna u allura kif aħna niġu minn ta' Mamo u dawn l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu birkirkara illi anke fil-fatt ibdejt bihom anke aktar kmin illum.